نجاست و یا کمیت های زیادی از چرک روش هست لکه های کوچک جلب توجه کند و در عین اینکه وجود دارن برای او به منزله معدوم هستند مثل اینکه وجود ندارند ولی کسی که لباسش از اون چیزای بزرگ پاکیزه هست و بدور هست اون لکه های کوچک براش نمایان هستن. بلکه شاید خیلی وقتا بیشتر از آنچه که اون نجاست صاحب لباس نجس را جلب توجه می کند به خود اینا جلب توجه کنند وقتی که لباس چرکیست و نجس هست انسان معلوم صاحبش که این مقدار را تحمل کرده معلوم است که حساسیتش کم و زیاد رو که این لباس و این این لباسش چرکی شده یا نجس شده حساس نیست و با شتاب و عجله در صدر ازاله و تمیز کردن بر نمیاد ولی کسی که لباسهاش همیشه تمیزه از چرک و نجاست بدوره وقتی کمترین لکه رو لباسش قرار بگیره بسیار حساسیت نشان میده و تحمل نمیکنه و حتما باید از بین ببره شاید این بیشتر ناراحت بشه از ناراحت شدن اون یکی که نجاست رو لباس لباسش قرار گرفته و اینا در زندگی روزمره مصادیق فراوانی داره یکی رو میبینی که طرفاش چرک و کسافت فرا گرفته هیچ از مثل اینکه هیچی نشده یکی هم یک ذره چرک رو دستش میشینه مثلا دیگه قرارش قرارش از دست یکی با دست گلالود و چرکالود میاد غذا میخوره یکی هم وقتی که دستاشو میشوره اگر هنگامی که دستش تره به یک چیزی برخوره باز میره دیگری اونو میشوره خب بنده ای که در اول کار چیزای کوچک غفلت ها و اعراض های خفی براش جلوگر نیستن او در ارتباط با خطر و زنا و شرک و چیزا از این قبیل است و از خدا میخواد که موفق بشود که اینها را از خود دور کند اصلا مسئله غفلت از خدا و اعراض و چیزایی به اون ترتیب که برای بنده پیش رفته مطرح هست برای این مطرح نیست ولی کسی که پیش قدم شده و از این که اصلا خیال اون گناهان را بکنه دور گشته و از دست حجوم اون گناهان در رفته و رهایی یافته این نسبت گناهان کوچک حساسیت نشان میده کسی هم که از گناهان کوچک هم گذشته صغائر را هم انجام نمیده نسبت به مکروهات حساسیت انجام میده کسی هم که از مکروهات گذشته حتی نسبت مباحات حساسیت انجام میده کاری میکنه که مباح در کارش کمتر باشه اگر سخنی میگه یا واجب باشه یا مستحب اگر خوراکی میخوره اگر لباسی میپوشه اگر کاری انجام میده یا واجب باشه یا مستحب باشه و مباح یا نباشه یا کمتر باشه در کار و به حالتی میرسه که وقتی کار مباح انجام میده این را اعراض و غفلتی همانند اون اعراض و غفلت که عافی داره حساب میاره و ازش توبه میکنه و برمیگرده برای لحظه از لحظات از خدا غافل بوده ولی الان ولی بعد به خود آمده و اجتماع شد مثلا چرا فلان کار مباح را انجام داد توبه پیامبر خدا از این قبیل بوده شاید جایی چیزایی را آه، مباح بودن آه، تناول کرده و ارتباط با اونها گرفته مثلا سخن مباحی گفته یا خوراک خورده که وقتش نبوده یعنی نیاز نبوده که مستحب بشه یا واجب بشه یا لباسی پوشیده بدین کرده یا کار دیگه انجام داده بعد متوجه شده که باید این کار را انجام بده و همین ترتیب در مورد اجتهادهای خطا همطور که گفتیم رای اجتهادهایی میتر مانده قضیه عبسه و قضیه اسرای بدر و غیر اینها که بعد معلوم شد که اجتهاد خطا بوده و از اینها توبه فلما كانت التوبة رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم كنت توبه بازگشت به آه، رها كردن راه وإن أنت و این هم تنها انجام میگیرد که انسان راه راست فقد انتظمتها سورة الفاتحة في أحسن انتظام وتضمنتها أبلغ تضمن سورة الفاتحة كي دران بيان صراط المستقيم هست قد بخط سورة تو... قد بخط توبة هم در خود آه، در بر گرفته و در ضمن خود گرفته به صورت کامل و به آه، وجه آه، مطلوب فمنعت الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح كفك که فاتحه أداء حق فاتحه أداء سنة لنت بك إن که این را بداند معنی سوره فاتحه را بداند و شهودش با قلبش اون را إدراك کند و حال آه، براش پیدا شود بعد از این علم که رحمان و رحیم را میشناسد رغبت قال رغبت به خود بگیرد مالک یوم الدین را میشناسد قال رغبت به خود بگیرد و همینطور جزئیات این نقال و معرفتا این مثل همون علم بود کسی که حق فاتحه را ادا کرد براش روشن می شود که تنها به یک صورت جایز است که فاتحه را بخواند و آن در صورت یک توبه نصوح و دور از هر غلوهش و هشتی را داشته باشد چطور می تواند بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم در حالی که غرق در یعناد و غفلت و اه، ارتکاب معاصی فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب كذلك سورة فاتحة رب دانت ذنوب رأت طاعات آه، بشنا ولا مع الإصرار عليها فإن برقى بدو أدنا دفتر داشوا فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى جهل بالذنوب والثانية إصرار بالذنوب غي ينافي قصده وإرادته ولذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا وقتی توبه سورة المجلس الإنسان انسان گناه بشناسه اعتراف کند به وبعد و كنا کوشش کند عواقبش همه عواقبش نجات في راسنا پس کسی که سوره فاتحه را بداند راه راست را از راههای دیگر باز میشناسد گناه را از اه، طاعت باز میشناسد و در صورتی صادق باشد در قرآن سوره فاتحه باید حتما توبه نفس کرده باشد و به راه خدا برگشت و وأول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب وأن الله منع عصمته عنك درون توضیح بيان کردیم كأ... اگر إنسان با ایجاد ملکهای خير در خود استعداد تلقی رحمت خدا را ایجاد کنه رحمت حاضر است در دست رفت ولی اگر با انحراف از اون را از پیدایش اون ملکه ها دور شد و ملکه های مخالف اون ملکه های خیر را در خود ایجاد کرد دیگه از تلقی رحمت خدا محروم است خب وقتی که یک گناه انجام میدهد دارد در جهت تکمیل ملکه سوی حرکت میکند و تضعیف یا اعدام ملکه خیلی و در نتیجه دارد استعداد تلقی رحمت خدا را از دست میدهد خب خداوند به زور بهش که نمیدن وقتی که اون خود را از استعداد تلقی دور میدادن خداوند اکراهی به کار میدن به زور وادارش نمیکنه که تلقی کنه پس وقتی که دارد مرتکب گناه میشود باید بدانند که دارد حفظ و رعایت خدا را از خود دور میکند و خود را محروم گذارد. بنده ای که در مسیر عبودیت و طاعت است گویی که خداوند با دست عنایتش او را گرفته کنترلش کرده که منحرف نشه و نلغزه و نیفته ولی کسی که در خانه ارتکاب معصیت است دیگه یعنی خدا رهایش کرد یعنی دست عنایت خدا او را نگرفت رها شده و به حال خود با شده که معلوم است مثل یک بچه است که هنوز پای راست رفتن نگرفت خب به مجرد رها کردنش میفته این انسان که به خود متکی نیست به خدا متکی اگر مطیع و فرمانبردار است یعنی دستای خود را به خداوند داده که بگیرد و راهش بدهد اگر معصیت کرد مثل بچه که دستش را به مادرش نمیده و اه، یا دستاش از دستای او بیرون میکشه و به مجرد رها شدن میفته انسانی که در حالت ارتکاب معصیت این وضعیت داره دارد خداوند عصمتش را کنترلش را از او گرفته و رهایش کرد اولین چیزی که در زمینه توبه باید ملاحظه کنی این است که بیاد آوری که در هنگام ارتکاب معصیت از اعتصام بالله به دور بوده اید و در نتیجه خداوند هم تو را رها کرد به خاطر خودت واقع باش و ان تنظر الى ما كان من فرحك عند بصرك بذلك الذنب و قعودك عن تدارسه مع تيقنك نظر الحق إليك و اون موقعیت را به یاد آوری که اه، خوشحال بودی تا اندازه که این گناه را انجام داده البته نه از جهت گناه بودنه از این جهت که به شهوت و آرزو خودش رسیده لذت می بودی، احساس لذت می کردی تا حدی در جای دیگر گفته این که انسان مؤمن در عین اینکه از یک جهت از جهت مادی لذت میبره از این است، از جهت دیگر از این جهت که دارد معصیت خدا را مرتکب شود احساس شرمندگی و خجل میشه بیاد بیاوری که در اون موقع داشت خوشحال بودی که به مراد نفسانیت رسیده ای و همینطور نشسته بودی و کوشش نمی که آنچه که از دست رفته تلافی کنی و جبران کنی و یقین هم داشتی که خدا دارد به تو نگاه میکنه این را بیاد بیاوری که ناراحتی شدی پشیمان بشوی و تصمیم بگیری که بار دیگر این وضعیتی را به خود فإن العبد الذي اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة اگر انسان به خدای اعتصام کند و ارتباطش اه، را با خداوند برقرار کند و محکم کند از هدایت طاعه خارج نمیشود هدایت طاعه یعنی توفیق حرکت در راه راست همطور که گفتیم در مورد مثال اگر بچه دستش تو دستای مادرش باشه نمیفت راه ولی اگر رهاش کرد میفته زمین ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم هر بعد با مختم سدارة داره ارتباط ارتباطش را با او برقرار کند و مستم کند این به راه راست واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان اگر دست به دست او داد میده گرفتی او هم شما را کمک میکنه و یاری میده و بر نفس و بر شیطان پیروز میگردد و ذالک اهمو والعبد الیه احوج یعنی نفر بر نفس و نفر بر شیطان انسان نیازمندتر بدن از نفر بر اه، مشکلات و اه، خطرات و نرى ذلك لازم يجب وكمال النصرة ونقصانها بحسب بحسب كمال الاعتصام ونقصان. اگر محکم دست به آه، دست خدا لاله رو گرفته ای اون محکم تو را شو اگر شل گرفته ای شل میگیره همطور که بچه اگر محکم دست مادر را بگیرد نمیافته اگر شل بگیرد گاگای میافته بعد بعض نیاز داره که دستش را به دست بده ونقص هذا الاعتصام يؤدي إلى الانخلاع عن عصمة الله وهو حقيقة الخذلان أنت بيان کردیم كاذا اگر این اعتصام ضعیف باشا انسان از اعتصام كنترول کنترل خدا به در و مخذول میشه گرفتار خذلان میشه از طرف خداوند خذلان يعني انت خدا از یاری دادنش آه، خودداری کند کمکش نکند به حال خود را گذارد که مقابلش نکند وقد اجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكل الله أن يكل الله العبد إلى نفسه ويخلي بينه وبينها همه علماء حقیقی گفتند که خذلان این است که انسان خدا به حال خودش واگذارد و رهایش کند کاری به کارش نداشته باشد و این وقتی که انسان خذ رأس خذ والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك توفيقا این است که خدا تو را به خودت واگذار نکنه مثل همون بچه اگر مادر به خودش واگذار میفته ولی اگر دستش را بگیرد نمیفته راه وله سبحانه فی هذه التقویت حکم و اسرار اینکه یکی را به حال خود واگذار این حکمت و درش هست یکیش این است که خدا نمیخواد اکراه کند اجبار کند او نمیخواد که با خدا باشد خدا هم مجبورش نمیگذارد نمیخواد نمیخواد وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك بالله وعصمته لك یعنی وقتی که توبه میکنی حقیقتا بر میگردی باز میگردی که اعتصام بالله کنی که او هم را کنترل کند تو دست دست او بدهی و دست او را محکم بگیری که او هم دست تو را بگیره و بترك الاعتصام والعمه في الغفله يبلغ الانسان الى حاله يفرح فيها ببصره بشهوته المحرمة اگر انسان اعتصام را رها کرد از خدا دور گشت و سرگردان در وادی غفلت شد و اصرار کرد و من قریب توبه نکرد که این دیگه شأن مؤمن نیست به حالتی میرسد که وقتی که گناهی را انجام میدهد همه وجودش فرح است نسبت به به خاطر اینکه گناه, گناه را انجام داده مؤمن از یک جهت گاهی لذت میبرد که گناهی را انجام داده ولی از جهت دیگر احساس خجل و شرمندگی میکند احساس لوم میکند اما این که مصر بر ارتکاب معاصی شده دیگه احساس لوم و ندارد خوشحال است که این گناه را انجام داده و ذلك لشدة رغبته فيها وجهله بقدر من عصى وبسوء عاقبة المعصية شن بسيار كما دارد بإن آه، أمرك امر آه، الشهمة غير ذاشة وشن خدر خدا چون قدر أزو را که از او سرپی از سبار عاقبة کرده نمیداند و چون عاقبت خطرناک این معصیت را نمیشناسد به این خاطر مكتوب بنشر كتاب معصية أخرى وطرفه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها يعني یعنی این یکی دیگه أكثر أخي انسان مؤمن مرتکب گناه میشه ولي با خجل و احساس اللوم سرزنش بعد من قريب برمیگرد باب میگرد اما اه، کسی در بحث شهوت هذا معاصي غرق ميشه و اصرار براش پیدا میشه و آفشاری میکند بر انجام معاصی این دیگه اصرارش بسیار خطرناکتر از خود گناه مؤمن هم گاهی گناه انجام میده ولی توبه میکنه و خدا میآمرزد و میبینیم دیگه اون گناه از بین میره و گرفتار عذاب نمیشه ولی کسی که مصر میشه این اصرارش او را به عذاب ابدی میکنه وأما المؤمن فلا تتم له لذة بمعصية أبدا ومن أجل أجل جهد لذة میبرە بڵێ هەندێک لذة کامل میبرە خجل واللوم لومی احساس مثل که اون لذت شائبه دار کرده ولا يكمل له فرحه بها بل لا يباشرها إلا والحزن مخالف لقلبه وقتی مجهول مشغول انجام گناه حسن አንዱ ከልበሽ ያፈራሉ نراها تكيس شلا دارد بنهار أنجام لمن لم يتوانى قدرات من كرمكم وإن غلبه وإن غلبه شكر الشهوة عن القيام بما ذلك حسن قلبش فراد وسع جبشه در مخفي إن شهوات معنى يشهدات كده اقتضاء من حزن على الكنود معصية ومتى وجد نفسه على خلاف ذلك فليكتفي الإيمان ومن يبكي على موت قلبه أنا خود بالخلاف اللي این بناء عن که احساس حزن و در خود نیاد و همه وجودش رضایت و فرح به اون گناه بود پس ایمانش إسلام متهم کردن که ایمانی نیست و برای قلبش بگرید که قلبش مرده است چون فانها لا تجامع حياة القلب الفرح بالمعصية امکان ندارد که قلبی زنده باشد و خوشحال در گناه باشد در زنده باشد اگر خوشحال بود پس سلامت قلبش مرده وهذه النقطة في الذنب قل من يهتدي إليها أو يتنبه لها كم تركتني که متوجه این نقطه میشد اینکه اصرار اصرار از خود گناه خطرناک است و با ایمان جور در نمیاد اینجا مطالب بسیار هایی ذکر کرده با این بلند ولی متاسفانه در هنگام بحث از معاصی و اینها اینا مورد نظر نبودن نه برای ابن خیم و نه برای سایر علمای احسان که بر اساس این بود باید همانطور بگویم که بارها گفتیم که اه، انسان بعد از اقامه حجت یکی از که حالت را دارد بعد, بعد از اینکه تبلیغ دارد یا مؤمن درجه اول از صادقین از مقربین از اصحاب نفوس مطمئنه که كبائر الفواحش اصلا انجام یا از اصحاب نفوس اللوامه اصحاب اليمین مؤمن درجه دوم که گاهی مرتکب کبیر و فاحشه میشه ولی لمنی بدون اثبات و قریب توبه میکنه و این هم مورد آمرزش قرار میگیره و دیگه گناهی در پروندهش ثبت نمیشه و اما از دوم از اصحاب المشأمه از کافرین است از اصحاب نفوس امار بسو که ایشان مستر به سیعات هستن اتخذ الهه هوا که چون بدون احساس لوم و خجل هم را انجام میدن دیگه فکری درباره توبه نمی کنند و هرگز باز نمی گردند و با همون اصرار می میرند و عذاب ابدی میشوند یعنی ترتیب در خیانت دو گونه انسان کسی که یکرار به بهشت می رود و کسی هم که می رود به جهنم و بازگشتی از آن چون در دنیا بازگشت از معصیت نداشت وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو يتنبه لها وهي موضع مخوف جدا كما ذكرناكم قولنا مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء جایز که هرسگاه هست به سوی نابودی اگر با سه خوف من المواطاة عليه قبل التوبه وندم على ما فاته من الله من مخالفة أمره وتشمير للجد في استدراك طبعا هنا پیش من سورة نجيرة میگیرد که سوء درج پیدا شده باشه ملکه معصیت ترس که هلاک قبل التوبة اگر این ترس را داشت دیگه فرصت را از دست نمیدهد و توبه میکنه و از هلاک میره و پشیمان شدن بر آنچه که از دست داده است و مخالفت امر خدا که این بار دیگه جبران معافات کنه و این امر در سومی ذکر شده که تشمیر تشمیر الجد في استدراک کمر همت کردن که تدارک معافات فإذا اشتدت الغفلة إلى هذا الحد تحقق ولا ضد الإصرار غفلت به اون حد برسد که گفتیم که دیگه هیچ احساس حزن و اندوهی نکنه هنگام ارتکاب معصیت و از همه جهات خوشحال باشد بدن قطعا دیگه افراد حقق مییابد وهو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة دیگه آه، قرارش بر این است که همیشه مخالفت امر کنه و وقتی که دست میکشد قرار این است که بازم برگرده مثلا وقتی که شراب میخورد دست برداشتنش از شراب خوردن به خاطر این نیست که چیزه دیگه نمیخواد بخورد و پشیمان شده نه سیر شده و وقتی که شراب را کنار میدارد قرار نیست که بعد وقتی که باز اشتها کرد دوباره شروع کنه شراب خوردن یعنی چون ملکه درش پیدا شده این مسئله ملکه خیلی مهمه چون ملکه معصیت درش پیدا شده چه مشغول انجام معصیت باشد چه نباشد او در معصیت همطور که انسانی که مثلا ملکه توکل دارد در حالت توکل دلچال باشد یعنی یک مسئله مطرح شده باشد که در ارتباط با اون مشغول توکل باشد یا نباشد او متوکل یا در همین مثال الفبا اون بچه وقتی که ملکه علی الف با درش پیدا آه، شد چه مشغول یاد به یاد آوردن الف با باشد چونه باشد عالم الف با حتی در حالت خواب هم او عالم الف با کسی که گرسنه هست مثلا از این آه، میدان خارج است ولی برای توجه اگرم خوابش ببرد باید گرسنه که گرسنگی از بین نمیره با غفلت او از گرسنگی كثير ملکی إلى الدار دیگه أهلهم آه، أمرها امر هست ملکه نیکوی داشت اهل اون حسنه مثلا چیز داشت احسان داشت تقوا داشت دیگه اهل تقوا هست اگرچه عملا مشغول انجام کاری نباشد ملکه نداشت و آه، در مسیر تسلیم ملکه نبود کاراش ارزشی نداره و این از تفسیر این کسانی رو میبینی که در نماز انجام ادا کردن مثلا اه، از لحاظ کنی اه، خیلی پیش قدم نیستن مثلا نماز فرض را انجام میده و رواتب را و شاید گاهی رواتب را هم انجام نده ولی میبینی که در اه، یک اوجی از ایمان قرار دارن ولی کسای دیگر رو میبینی که انقدر نماز میخوانن شب و روز که دیگه حساب نداره اما یک مجسمه اخلاق سیئه هستن این یکی ملکه داره و در حالی که نماز نمیخواند دارد نماز میخواند مثل همون عالم علفا اون یکی ملکه ندارد و راه تسلیم ملکه را پیش نگرفته با ها پس ها مثل این است که یک نفر عامی گاه گاهی میگوید الف با الف با نگاه میکند ولی بعد که نگاهش را از کتاب منصرف دیگه هیچ اطلاعی بر الف با ندارد اون اه، مقدار خاندنش منتهی به پیدایش ملکه نشد این است که اه، بعضی از اه، علماء گفتن که پیشرفت انسان در تزکیه نفس با کسرت اعمال نیست البته این معنیش این نیست که اعمال ارزش ندارم نه ملکه با عمل ایجاد میشه گفتن با صفای قلبت أنا كفي قلبش صاف و پاک باشد فرائض و نوافل مؤکده را انجام دهد دیگر چیزای اضافی نیارد در اون مسیر پیشرفت قرار دارد در حالی که کسی دیگه چون غشی غلی در قلبش هست چه خود را زحمت میدهد به گرد پای او هم نمیرسد خب وقتی که کسی دارای ملکه اه، خیری هست مثل که متصل دارد کار میکند همطور وقتی کسی دارای ملکه خودی است مثلا یک نفر دارای ملکه شد بخند این چه مشغول شراب خوردن باشد چه نباشد او شارب الخمر وقتی که شراب نمیخوره چون سیر شده چون اشتهاش نمیبره نه به خاطر اینکه شراب خوردن بده پس در عزمش داره شراب میخوره اگرچه در خارج شراب نمیخوره یک طالب العلمی بود میگفت بعضی ها پیش از رمضان میمیرند ولی خداوند انتقام نگرفتن روزه رمضان رو ازشان میگیرد گفتم چطور گفت چون عزم دارد برای اینکه روزه رمضان رو میگیرد با این عزم میمیرد و خدا انتقام ازش میگیرد و راست و اینکه در اون حدیث هست من همه به سیئت ولم یعمل بها اینجا عزم ذکر نشده هم ذکر شده هم کمتر از عزم هشتاد درصد نود درصد وقتی که عزم شد دیگه کار تمام شده خب این شخصی که ملکه شرب خمر دارد یا ملکه قتل یا زنا یا شرب دارد این اگرچه در بعضی از احوال به صورت عارضی از ارتکاب اون معصیت ظاهرا بدور باشد اه، هیچ با خالای دیگری که دارد کار را انجام میدهد صف ندارد او در اه، میدان ادای انجام المعصیت قرار دارد و استقرار دارد شراب خوردنش با شراب نخوردنش مساویه چون وقتی که شراب نمیخوره عازم است با شراب خوردن ولی الان شکمش پر شده دیگه نمیتوانه شراب فإذا اشتدت الغفلة إلى هذا الحد تحقق ولا بد الإصرار وهو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير لعلنا نرد قطعا تسكين خذ الذنب میشه و ازش توبه کرد و به خدا باز کرد اما وقتی که انسان به اصرار رسید و به حالت وجود ملک رسید دیگه بازگشتی و اینجا یک نکته یعنی ذکر کنیم که قرآن تعبیر ملکه را بکار نمی برد برای ملکه خیر استقامت بکار برد برای ملکه سوء اصرار ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا و يا واستقم كما أمرت ومن تاب معك أظن طرفا اه، وأصروا واستكبروا استكبارا إصرار ولا كثاني بترددن الملكية سوء دارا واستفان الملكيه. وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه ثم الثاني كذلك وهكذا الثالث وما بعده إلى أن يستحكم الهلاك میگوید این عقابی است که بر اثر ارتکاب دم میاد وقتی که انسان گناهی انجام میده خداوند انتقام ازش میگیره که رهایش میکنه گناه دیگری انجام میده و همینطور پیش میره تا اینکه میرسه به حالت پیدا شدن ملک و اشد من ذلك المجاهرة بالذنب አሽካራ ጉናህን አንጃም ብለህ እንጂ تذكرة فترناك فإن وقع ذلك إن مجاهرة بسن مع العلم بأن ربه من فوق عرشه ناظر عليه إليه فعظيم میدانه که اون نگاه میکنه ولی انجام ده این که کار بزرگیه دیگه معلومه که خیلی ناخوش ولی و وقع مع ظن انه لا يراه فكفر وانسلاخ من الدين بالكلية اگر ما تيكي قنار را انجام میده خيال میکنه که خدا نمیبینه این دیگه یک درستن از مسئولیت این السکوت و هو دائر بین الامرین حالش از یکی از اینها اه، بدر نیست یا کار عظیمی را میشه و یا از دین به کلی خارج فلذلك يشترط في صحة التوبة التيقن أن الله كان ولا يزال ناظرا إليه مطلعا عليه بل النفاس هست يقول گفته می شود تنها در حق فضیلت که انسان یقین داشته باشد که موقع خدا او را میبینه و الان هم میبینه و توجه به این انداز که شیمانش میگردانه با به توبه منتهیش میگردانه إذ حقيقة التوبة الرجوع إلى الله ولا يصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الله بأسمائه وآثاره وآثارها في الأنفس والآثار توبتنا در صورتي صورت میگیره باز داشته دست خدا که انسان خدا را با اسماء حسنایش بشناسه بدانه که رحمان است و رحیم است و مالک است آثار اسماءش را در آفاق انفس بشناسه که اینا مظاهر رحمت است اینا مظاهر منكم و معرفت أنه کان فارا من ربه أسيرا في خطة عدوه متوجه من بعض ارتباطی که داشت کنا انجام میداد از خدا فرار کرده بود اباق کرده بود و در رفته بود و اسیر بود در قبضه الفتنة تشمل وأنه لم يقع ذلك إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه چون خدای خودش را خوب نمیشناخت و جسارت أخرج داده بود مرتکب اه، دچار این وضعیت شده فلا بد ان يعرف كيف جهل بل بدن که إن جانب از کجا نشأت گرفته بود چرا اون غافل بود از اسماء وصفات صفات خدا و جهل کی علتش اشتبو وكيف وقع اسیرا ومتى وقع با دقت در اینها به ادراک سبب زن میرسد و این سبب را ریشکن میکند دیگه مرتکب زن میشه و یؤمن ان التوبه ويؤمن لا بد أن يؤمن أن التوبة إنما هي بذل للمجهود و ويقظة تامة يعني هرچی که در توان دارد باید سر کند و کاملا بیدار شود اه، الشيء للتخلص من العدو والرجوع الى الفرار إلى الله والعود من طريق الهلاك الذي أخذه عدوه إليه که دشمن رهائي یابد و به خدا اه، گریزان بازگردد و از همون راهی که آمده و به سوی نابودی حرکت کرده همون راهی که دشمن او را از اون راه آورده بازگردد و نیز لازم است که بداند که چقدر دور اه، شده از خدا و معرفت مقدار الخطوات التي بعد بها عن ربه والملحوظ والعقبات التي لا بد من الحث على اقترانها للعود على اقترانها للعود الى الصراط المستقيم وبذلك شقد ديروا لازم شقد آه، مراحل الحث بل این في آه، شروية هست بعد باید فشت رو وزارة بعد قال الله صراط المستقيم وشرائط التوبة ثلاثة الندم والإقلاع والاعتذار پشیمان شدن دف برداشتن سنة گناه و سوزش طلبیدن با این ستا توبه تحقق فإنها إنما تتحقق توبة عند الندم على ما سلف منه في الماضي يعني توبة در ارتباط با هر الزمان قرار دارد در ارتباط با ماضي پشیمانی فشمال الأبي كم ماضيش يتكار معصيته والإقلاع عنه في الحال بل ارتباط بعض زمان حال دستر دار شغل معصية والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل بل ارتباط بعض عند عزم وتصميم قاتل دار شغل السبيل فإن لازم نكاتل فبذلك يتحقق الرجوع إلى العبودية التي لها خلق الإنسان وهذا الرجوع هو حقيقة التوحيد فأما توقفها على الندم فإن عدم الندم دليل على الرضا بالذنب والإقرار عليه اینکه لازم أستشمان داش داشته بدون تشمان پشیمانی سورة بن جرد من خاطر است اگر پشیمان نباشد يعني راضی است بدون که انجام داده و راضی باشه یعنی مصر مصر بود دیگه توبه نیست و اشتراط الاخلاء فالاستخانه الرجوع مع مباشره اینکه باید دس بردار شده باشد دس کشیده باشد انجام گناه روشنة است اگر در انجام گناه باشد توبه چه داره وأما وجوب الاعتذار فإن توقف الرجوع عليه واضح كذلك معلومة بدون السجوش طلب إذن نمیشود که بس سوی قرابت کردن و اعتذار معنیش چیه؟ می انسان به سه گونه اعتذار کند یکی اینکه بگوید نه انجام ندادم انکار کند یکی انك تقول انجام دادم ولی به خاطر فلان توجیهش کند یکی از اینکه بگوید خدایم گناه انجام دادم هیچ توجیهی ندارم اه، کار بد کردم پشیمانم غلط کردم بیزار کردم بار دیگری انجام نمیدم این یکی توبه نوع نطاق کارهای جسورانه والمراد به الاعتذار الاعتراف بالذنب وبظلم النفس به بصر ظلم كذا بعض ارتكاب الذنب وباستحقاق الخسران ان لم يغفر الله ويرحمه خدا ما سر مغفرت رحمتش را نصیبت میکند به زیان ابدی ملحق میشه لا اعتذار الانکار ولا اعتذار المحاجة عن الذنب دفاع و كند وتوجيه كند وأنه فعله لأجل كذا خب فاعتذار بأن وجه مطلوب اون هم لازمة في توزة تحقق کند البته اه، اگر اه، در ارتكاب المعصيات حق بندگان خدا را پایمال کرده باشد یه چیز دیگری هم لازم است که در حقیقت از جمله همین اعتذار ولی گاهی مستقلا ذکرش میکنیم آن اینکه حق مردم را به حق را به صاحب حق باز کرده حالا اگر چیزی که جبران شده نیست جبرانش کنه مثلا اگر مالی را دزیده مال را پس بده اگر یکی را زده اذیتش کرده ازش بخواد که حلالش کنه یا کفاف بگیره و در بعضی از موارد هست که جایز نیست که به طرف رویت کنند این کار را انجام دادن که بعدا هم در این بحث میشه مثلا در مورد مسائل ناموسی اجازه این کار را ندارد نباید بگوید که با فامیل فلان شخص مثلا با زنش با خواهرش با کسی از کشاونداش کار نامشروع انجام داده و ازش بخواد آزادش کنه در اینجا باید سکوت کنه و مخفی کند و به جای این طلب مغفرت کنه برای خودش و برای کسی هم که حقی برگردن اون دار. در مورد اون مطلب که قبل بيان شرائط التذبذب يتوضح بدان فلا بد أن يعرف كيف جهل ومتى جهل وكيف وقع سيرا ومتى وقع سيرا كوقت كإنسان مرتكب جناه من شبك اه، مطلوب است که دقت کند بررسی کند که سبب ارتکاب گناه را بیابد چون اگر سبب را نیابد نمیتواند از گناه دوری گیرد سبب باقی و هر کد کوشش کند که ازش دوری گیرد دوری بزیند باز هم میشن مثلا انسانی از این جهت مرتکب گناهی شده که ارتباط با انسان نادرستی دارد روز یه ساعت میره مثلا کنارش مینشینه و به حرفاش گوش میده و معلومه هم حرفا و رفتارها تأثیر میکنن بر روان انسان و هم اصلا هر روانی یک تأثیراتی داره مثل یک اشعایی که صادر کند و بر روی روانهای دیگر اثر دارد. حالا دیگه بستگی به قوت ضعف و استعداد و عدم استعداد داره کسی قوت داره و دیگری هم که در مقابلش استعداد داره که تأثیر و روانش میگذاره کسی هم قوت نداره یا طرف استعداد نداره تأثیر نمیگذاره یا کمتر میگذاره خب وقتی که بررسی میکنه دقت می میبیند هر وقت میره پیش اون یکی نشینه با استخدام کند آمادگی برای ارتکاب اون معصیت درش پیدا میشه و اون معصیت را انجام میده چون اون تأثیراتی برنش میگذار خب وقتی که به این سبب به معرفت سبب رسید دیگه باید سبب را کنه دیگه با اون همنشینی نکنه وقتی که همنشینی نکنه دیگه ریشه این را خوش چیز کنده و میتواند از این بعد به کلی از گناه دوری بکنه یا کسی مثلا یک خوراک شبهه را میخورد و خودش هم میدانه شبهه که شبهه ارتکاب شبهه به انسان جرأت انجام کارهای دیگر میده و چند بار این را تکرار میکند که بعد جرأت پیدا کند و مرتکب گناهی شود اگر دقت نکند خود خب کوشش میکند که خود را از گناه دور نگه دارد ولی چون دارد از این خوراک شبهه بعد میخورد فایده ندارد هذا المتكلم أما هذا البراسيل هذا الله الرحمن الرحيم وحقائق التوبة ثلاثة أشياء من چیزهایی که توبه منها تكوين من می شود تحقق, تحقق منها تحقق من یابد سه تعظيم الجناية واتهام التوبه والغيرة لله والغضب له إذا خولفت أوامره وعدم الاعتذار للمخالف بأن حكم القدر قد جرى عليه تعظيم الإهانة تعظيم الجناية اتهام التوبة بقيام در صورتي که انسان صادق است در توبه در توبهش که گناهش در نظرش بزرگ جلوه کنه و هم توبهش را متهم کند یعنی بعد از اینکه توبه می کند احتیاط را از دست ندهد باز دقت کند ببیند در شرایط دیگر در وقتهای دیگر آیا توبه نصوح کرده است آیا ندم به معنی کامل درش تحقق یافته اقناع و دست برداشتن به صورت کامل تحقق یافته اعتذار به اون معنی اه، مطلوبش تحقق یافته یعنی نه اینکه یک بار بگوید توبه کرده و دیگه رها کنه بترسد از اینکه توبه به صورت کامل انجام نگرفته باشد و پذیرفته نشده باشد و يكي یکی اینها را توضیح میدهد که میگوید فاما تعظيم الجناية سومیش والغيرة لله در سورة توباش درست بوده بو تحقق یافته اهل غيرة کرده يعني وقت که بينات لكي از خداظن اه، مورد انتحاک قرار متكبه قناه من گناهی حتى ترک من كنات منکری را انجام دهد ناراحت شود و عدم رضایت و خشم و سخت درش پیدا شود و همانند کسی که اهل غیرت در, مورد در زمینه ناموس هست و احساس می کند که کسی دارد که کسی قصد تعرض به ناموسش دارد چطور غیرت او را میگیرد و چگونه موضع گیری می در برابر اون کسی که اون قصد دارد در برابر اون گناهکار اون گونه موضع بگیرد رضایت و یا بی تفاوتی نداشته باشد نسبت به انتفاع حرمات وقتی که مثلا وضعیت این جاهلیت را این مردم جاهلیت را در میبیند که معروفات همه یا اکثر متروکن و منکرات همه یا اکثر متداول هستند وقتی که میبیند که نظام های حاکم نظام های حاکم بغیر ما انزل الله هستند وقتی که میبیند همه کسانی که مسئولیت ها و امانت ها بدیشان سپرده شده است یا اکثرشان اهل خیانت هستند بی تفاوت نباشد چه رسد به اینکه راضی باشد اگر تفاوت بی تفاوت بود یا راضی بود معلوم است که دروغ گفته در توبه کردنش چون وقتی که توبه می کند قرار بر این است که بیزار باشد از آن گناهی که مرتکب شده خب اگر بیزار است باید همیشه بیزار باشد و وقتی که میبیند مردم مرتکب میشوند ناراحت شود غیرت او را بگیرد خشمگین شود وقتی که میبیند که اوامر خداوند مخالفت مخالفتشان کرده می شود و برخلاف اونها رفتار می شود و عذر نتراشد برای مخالفت خب مقدر بوده خدا خواسته که این گناه را انجام دهد آری هر چیزی به قدر خداوند است ولی خداوند به اکراه و اجبار کسی را وادار نمی کند به اون شخص وقتی که تصمیم گیرد بر گناه داند که خدا خواسته بعد از اینکه تصمیم گرفت و انتخاب کرد و گناه را انجام داد بعد از اون است که متوجه می شود که خدا هم خواسته زمانی که او مکلف بوده معلوم نبوده که خدا میخواد و زمانی معلوم شده که خدا خواسته که دوران تکلیف گذشت میگوید فاما تعظیم الجنایه فإنه إن استهان بها لم يندم عليها هذا گناه در نظرش کوچک حكير باشد پشیمان نمیشود شيء مهم رخ ندا که پشیمانی سورة گیرد فإن الندم ناشئ عن تعظيم الجناية وقت پشیمانی سورة میگیرد که جنایت و گناهش را اه، بداند و معتقد باشد که کار بزرگی انجام داده است که نفع بزرگی ازش اه، گرفته یا گرفتار گزند بزرگیش کرده که آثارش هنوز باقی است بر روی روانش و او را از حرکت به سوی کمال باز داشته تا حد و علا قدر تعظیمها یکون ندمه على ارتکابها اه، چقدر گناهش را بزرگ میداند به همون اندازه پشیمان می شود خب اگر در سطح بالای باشد در نظرش عظمت گناه در درجه بالایی باشد ندن و پشیمانی هم در درجه بالایی است و در نتیجه توبه بهتر و خوبتر انجام میپذیرد و تعظیم الجنایت یفتر عن ثلاثه اشیاء که چیز هستن باید اونها باشن که بدون ترتيب آه، إن أمر تحقق نيابة تعظيم الآمر وتعظيم الأمر والتصديق بالجزاء لكي عظمت خداوند آمر را به نظر بیاورد و متوجه شد که نافرمانی چه کسی را کرده است انسانی یکی از رعیت یک ملکی آه، اگر یک بار از دستش در رود نافرمانی از نواب اون ملک را بکند میدانیم که چه حالتی دارد اما اگر یعنی حتی در اون حالت هم باز احساس می کند که کار بزرگی انجام داده اما اگر یک بار با خود ملکش روبرو شود و او امری براش صادر کند اما سرپیچی کند بعد که به خود میآید متوجه می شود که چه کار بزرگی انجام داده و معلوم است که حال اون شخص چه هست و در چه وضعیتی قرار می گیرد که نافرمانی ملکش را کرده خب این در مورد یک ملک حقیر یک بشر محدود حالا اینجا اسیان ملک الملوک صورت گرفت اسیان کسی که همه صفات اکرام و جلال را دارد وقتی که خوب دقت کند انسان که چه کسی را از فرمان چه کسی سر باز داده و سرپیچی کرده متوجه می شود که چه کار بزرگی انجام داده و یکی هم تعظیم امر این امر و فرمان که صادر شده برای تحقق بخشیدن به مصلحت مهمی یا برای دفع مفسده مهمی و با عدم اتباعش حد از دست رفته یا اون مقصده دامنگیر شده وقتی که امر را تعظیم میکنه و میداند که قیامت را در نظر خود مجسم می و وقوف در دادگاه خدا و محاسبه و بعد نگاهی می به جهنم که در دارد با شدت غیظ می طلبد که هرچه زودتر مستحقین بروند و اونها را در خود بگیرد و در هم بشکند وقتی که اون صحنه ها را به نظر بیاورد متوجه می شود که چه کار بزرگی انجام داده که خود را در معرض اون خطرات قرار داد اگر این سه امر تحقق یا تعظیم جنایت تحقق می یابد که می شود یکی اصل حقیقت از حقایق توبه و اما اتهام التوبه چرا باید محتاط باشد و دقت کند در توبهش و بررسی کنه که مبادا اشکالی ایرادی توش باشد فلأنها حق لله عليه لا يتيقن أنه عداه على الوجه المطلوب منه أن يؤديه عليه چون این حقی است که باید ادا کند واجب است بر این حق است برای خدا قرار است که این حق را ادا کند و او یقین علم جازم و صد درصد ندارد که آنگونه که ازش خواسته شده است ادایش کرده است احتمال اون هست که یک مقداری منده باشه منده کسی که بسیار اهل ورع و تقوا که مثلا هزار تومن به به کسی دیگه این هزار تومن را قسم قسمی میپردازد چون انسان محتاطی وقتی که به اون اواخر میرسد مثلا آخرین قسط را میپردازد باز هم دقت میکند باز هم بررسی میکند مراجعه میکنند به آن قسط هایی که پرداخته و محاسبه دقیق میکنه مبادا ده تومانی مثلا مانده باشد چون این مسئله پرداخت حقوق دیگران است اگر هزار تومان از آن این می بود و دیگری میداد لازم نبود که اینقدر دقت کنند خب بذار ده تومان، صد تومان، دویست تومان بماند این که مهم نیست ولی اینجا اگر دقت نشود اگر احتیاط نشود این بدهکار میماند که جوابی ندارد بعد پس هنگامی که حقی ادا می شود احتیاط کرد و دقت کرد تا اینکه انسان به اطمینان کامل برد ازش خواسته شده است که ان یکون رجوعا الى الله قد رؤیت شرائطه این توبه رجوعی جامع الشرائط باشد و حققت حقیقته حقیقتش اه، تحقق بدن بخشیده شده باشد لا يدفعه إليه إلا ابتغاء مرضات الله تنها طلب رضای خدا او را برانگیخته باشد در این توبه آخر گاهی انگیزه توبه چیزای دیگری مثلا نگاه میکند که به خاطر ارتکاب معاصی اعتبار و ارزشش را در میان مردم از دست داد و برای اعاده شخصیت و ارزش اعتبارش توبه میکند این در حقیقت توبه نیست این کوشش کردن برای اعاده اعتبار و نه بازگشت به خدا خدا با معامله داره گاهی به این خاطر توبه می کند که در وضعیت ناخوشی از لحاظ زندگی و معیشت قرار دارد و شنیده است که خدا فرموده است اگر توبه صورت گیرد نعمت خالق خداوند بار دیگر به بنده طائب بخشیده میشن پس به این خاطر به حساب خود توبه میکنند ولی در حقیقت این هم توبه نیست به خاطر خدا توبه نکرده حتی از هم میشه بالا رفت که این خیلی دقیق تو سنگین است از کمتر کسانی باشند که بتوانند در این زمینه توفیق بیابند از خود بپرسد که چرا توبه کردم به خاطر این توبه کردم که درجات هم مرتفع گردد در سطحهای بالا خراب گیرم و به جزاهای بیشتر نائل آیم چون میبینم که از قافله جا ماندم و توبه میکنم که به اونها برسم به این خاطر از توبه میکنم یعنی خودم را در نظر دارم وقتی که توبه می کنم چون گناهان به هم لطمه زده و از حرکت به سوی فلاح یک مقدار تأخیر ام توبه می کنم یا به خاطر اینکه خدا خوشش میاد که توبه کنم که این فرق خیلی دقیق است و کمتر کسی شاید اصلا به ذهنش برسه مثلا یکی یک بار در سحری بیدار می شود بعد میخواد استغفار کند از خودش بپرسد چرا استغفار می کنم برای اینکه در لیست مستغفرین بالاسحار نوشته شوند یا برای اینکه خدا خوشش میاد که استغفار کنند و در حقیقت اگر برای امر اولی باشد اشکالی درش استغفار میکنم که در لیست مستغفرین بالاسحار نوشته بشه توبه میکنم که به قافله برسم توبه میکنم که از غذایت که از جزای بیشتری برخوردار شوم از مظاهر رضوان خدا بیشتر برخوردار شود فرق است بین این توبه و توبه ای که انسان درش خود را در نظر ندارد چون نافرمانی کرده و خدا نمیخواهد که نام کند و ازش میخواهد که توبه کند توبه میکند این یکی از هر گونه شائبه ای والتوبة المقبولة لها علامات منها أنه يكون بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها اگر وضعش بهتر شد بعد از توبه معلوم است که توبهش پذیرفته شده و رحمت خدا شاملش گشته که الان بهتر از گذشته ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين وقتی که توبه کرد دیگه امین نمیشه که دیگه تمام شده دیگه خطری نیست بلکه همیشه ترس داره بی ترس نمیشه که دیگه خب یه گناهی بود و مرتکب شدم و توبه کردم و تمام شد نه هر آن احتمال این هست که عزمش سببی از اسباب سست گردد و بار دیگه مرتکب گناه شود و وباش باش فمتعرضة تخطى خداك ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا على قدر كبر الجناية وصغرها لكن يقول لك قلبش مثل انك از جاي خود كنده شده قلبش از شدت پشیمانی و خوف مثل انك پاره پاره شده و این هم به تناسب بزرگ بودن و کوچک بودن گناهی که مرتکب شده لا یزال ناراحت است اندوزگین است حسرت میکند که چرا من این کار را کردم کاش چنان و چنان میشد من این کار را نمیکردم بعد, از توبه هم باز ناراحت باشه از انجام اون گناه البته اینجا یک مطلبی هست باید مورد توجه قرار گیره که یک مقدار این سخنی را که به صورت مطلق گفته اه، مقید بشه مقید کنه خداوند در بیان اه، وضعیت مؤمنین می فرماید که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و مقید نکرده از آخرت باید انسان مؤمن در دنیا هم لا خوف علیه ولا هو یحزن باشد به تعبیر دیگر لنحیینه حیاتا طیبه برخلاف معرض عن ذکر الله که فإن له معیشة ضنکا توضیح این امر این است که حزن عبارت است از حالتی که انسان را فرا میگیرد به خاطر اینکه در گذشته منفعتی از دستش در رفته یا گزندی بهش رسیده که اثرش هنوز باقی و خوف عبارت از این است که انسان نگران باشد از اینکه در آینده یک منفعتی از دستش می رود یا یک گزندی بهش می رود. انسان مؤمن ببینیم چطور به حالتی می رسد که خوف و خوز نداشته باشد در زمینه خلق و در زمینه امر ابتلاعی و امر تسخیری و امر ابتلایی در ارتباط با سائر عباد الله و در ارتباط با خودش باید این قضیه را مورد بررسی قرار داد در زمینه خلق نه سببی برای حزن هست و نه خوف خالق علیم و حکیم است و هرچی را که خلق کرده بجا خلق کرده پس سببی برای حزن نیست چیز مطلوبی از دست نرفته چیز نامطلوبی هم صورت نگرفته در زمینه و در آینده هم همینطور نه مطلوبی از دست میرود و نه نامطلوبی صورت میگیره در زمینه خلق نه سببی برای حزن است و نه و اما در زمینه امر تفسیری امر تفسیری هم چون بعض تنها در ارتباط با خداوند است و اختیار و اراده انسان در اشتخال مداره مثلا اینکه فلان عمرش اینقدر است این یکی عمرش به اندازه دیگر است این یکی قدش کوتاه این یکی قدش دراز است این یکی رنگش سفید است این یکی سیاه است این یکی کور از مادر زایده اون یکی بینا زایده و همینطور زاده شده و همینطور سایر امور تسخیری در زمینه هم در این زمینه هم خداوند حکیم است که آمر است در گذشته نه نه امری صادر کرده که موجب ثوات منفعتی شود و نه امری که موجب پیدا شدن این ضرر و گزن یعنی سببی برای حزن در ارتباط با این هم نیست و در آینده هم همین امری صادر نمی کند که منفعتی را از بین ببرد و یا ضرر را ایجاد کند چه که خداوند انجام میدهد همان درست است و همان مصلحت مصلحت است و بریه از مقصد پس خوفی هم نیست در آینده چیزی رخ نمیده که من نگران بشم نمیدانم میمیرم نمیمیرم مریض میشم نمیشم عمرم کوتاه است دراز است بچه بچم میماند نمیماند نمیدانم خویشاوندم سالم می باشد مریض می شود ثروت می ماند نمی ماند مشکلات درست می شود نمی شود این قبیل مسائل که تکلیف نیستند اینها همه در دست خداوند هستند و در دائره ربوبیت قرار دارند و به من چه که چه می شود چه نمیشه حتما می شود همان درست هست پس جای نگرانی نیست خوفی نیست میماند امر ابتلاعی امر ابتلاعی در ارتباط با مردم وقتی که گذشته را نگاه میکند میبیند که افتاد و فساد کردن از فراوان رخ خب ظاهرا بعد اینجا حزم برش مسیطر بشه که افتاد و فساد بسیار رخ داده که هم هنوز باقی است بر روی روانها بر روی فرد بر روی جامعه بسیاری از نقصانها و ناتمامیها در فرد و در اجتماع زاده اون افساد و سخت دماغهایی که قبلا پس چگونه باید از حزن دور باشد جواب این است که هر کاری که رخ میدهد در ارتباط با دو جهت هست از جهت تصمیم گرفتن بر آن در ارتباط با بنده است اوست که تصمیم میگیرد این کار را انجام بدهد به عنوان یک مکلف یک مکلف مطیع یا عاصی اما از جهت وقوعش در ارتباط با خداوند است چون هیچ فعلی بدون مشیت خداوند رخ نمیدهد خب اما در ارتباط با خداوند چون او حکیم است هیچ کار بدون حکمتی انجام نمیدهد پس تا الان هرچه فساد و فقر دماغ رخ داده از جهت ارتباطش با خداوند هیچ اشکالی نیست و اش حکمت است شاید گفته شده خب در افساد و فسق دوام هم حکمت هست اینجا نمیخواهیم زیاد به تفصیل سخن بگوییم فقط به یک مثال اشاره میکنیم و آن اینکه انسان تحت عمل جراحی قرار میگیرد و یکی از اعضاش از جدا گردانده می شود و ظاهرا یا مثال دیگه بیاریم یک کارخانه در یک جایی در همسایگی خانه های قرار دارد که این کارخانه در اثنای کار کردن یک مقدار دود و یک مقدار زباله تولید می کند ولی برای اینکه کارش را انجام بدهد باید اینا را تولید کند خب این دود و زباله در ارتباط با اون همسایه ها از لحاظ اذیت کردن شر است ولی اگر این دود و این زباله نباشد کارخانه که کار نمیکنه حتی خود اون همسایه هم از تولیدات و انتاجات کارخانه محروم می شود یعنی از جهت دیگر این دود و این زباله خیره هم برای همسایگان هم برای دیگران و این را که گفتم معلوم کرد که شر نسبی مطلق نیست در ارتباط با بعضی از جهات با بعضی از افراد و بعضی از زمان ها و ها یک چیز شر است نه از همه جهات خب اون افساد و سفک دماء جهات مختلف دارد از بعضی جهات شر است ولی از جهات دیگری خیر و حکمت از جهت وقوعش این که رخ داده خیر است و خدمت و جای حزنی. به نظرم اینکه بیشتر روشن بشه یک مطلبی رو ذکر خداوند انسان را مختار آفریده و همین اختیار زمینه شده برای اینکه انسان ها خیلی هاشان گمراه بشه و خداوند هم دوست دارد که انسان مهتدی باشه اما اکراه هم به کار نمیبره خب حالا چطور بشه که آنچه که خدا دوست داره تحقق بیابد و اکرام صورت میگیره که انسان اختیارش از دست نده برای این کار خداوند یک سنتی مقرر کرده که هر وقت انسان راه اتباع هوا را پیش میگیرد به صورتی از صورت ها کمونیست میشود، سوسیالیست میشود میشود چیز فعودال میشود، نمیدانم فلان دین اون یکی دین اون یکی دین اون یکی دین را میپذیرد هر وقت یکی از دینهای غیر دین خدا را میپذیرد به افساد و سفک دماغ منتهی می کارش تجربه تلخی میگیرد و برمیگرد از این دین افساد و سفک دماغ نتیجه میگیره ازش برمیگرد میره دین دیگه را همینطور امتحان میکنه و از اون هم نتیجه همون, همون نتیجه را میگیره و برمیگرده این کار ادامه می‌یابد تا اینکه انسان هرچه در توان دارد در زمینه دین سازی خرج کند و آخرین قطره تواناییش را هم صرف می‌کند و هرچه می‌تواند از دین می می‌کند و اختراع کند و تجربه می‌کند ولی در نهایت جز افساد و صرف دماغ نتیجه نکند خب در اون آخر که آخرین توانش را سطح کرده و بعض هم افساد و سطح دنا نتیجه گرفته به یک حقیقت همین میبرد که قبلا خداوند بهش تذکر داده بود ولی نپذیرفت و آن این که انسان نمیتواند خود را خوشبخت گرداند هر چه در توان داشت صرف کرد و جز افساد و سطح دنا نتیجه نگرفت و اینجا بدون اینکه اختیار و اراده قلب شود به رغبت خود به صراط مستقیم برمیگردد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولكن قبل أن فرعون فتش بأن كذبوا أما نفذي رسلا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وبرين أساس حد شهادة دار بيان كذب غير الراه أو هيش راه دیگری انسان را به سعادت رسالة شرا چرا نپذیرفتی چرا قد بیان خدا را نپذیرفتید و خود را به سر این همه تجارب تلخ انداخت خب میبینیم این افساد و سفکدنا که در حیات بشر رخ میدهد این نتیجه را دارد و این هم کم نیست که نهایتا همه مردم و یا اکثر مردم برگردن به راه خدا و تنها نظامی که حاکم باشد در روی زمین نظام حاکم بما انزل الله باشد و نظام دیگه نماند لیظهره علی الدین کله این کم نیست میبینیم این افساد و سفک دماغ به اون نتیجه منجر میشه این است که میگوییم از جهت وقوع افساد و سفک ای که تاکنون رخ داده اشکالی درش نیست جای خود نیست اما از آن جهت که انسان ها عزم کردن بر افساد و سفک از آن جهت جای اعتراض و چون غیر من انجام داده کار من این است که معترض باشم و همین اعتراض را که کردم دلم آرام میگیرد دیگه حزنی نیست و برای اونام حزن ندارم که گفته که انجام بدهند که اقامه حجت شد برشان راه روشن بود بگر خوش من میاد که الان گرفتار عذاب پس در ارتباط با گذشته حکمی نیست و اما در ارتباط با آینده در ارتباط با آینده هم باز همین دو جهت باید در مد نظر باشد هر اقصادی یا سطح بنایی که رخ میدهد در آینده باز به مشیعت خداوند است پس جای نگرانی نیست هرچه که او میخواد حق است و حکمت است پس چه جای خوف اما از جهت تعلق به عزمها و مشیتهای بندگان من معترضم و عازم هستم که جلوگیری کنم در حد توانم نه اینکه بگم چون خب اه، چون هر افساد و سفک بنایی جز به مشیعت خداوند رخ نمیدهد تا او نخواهد رخ نمیدهد پس حکمت است خود بذارم نه وقتی که یک نفر دارد افسادی میکند عزم میکند در یک افساد یا بر سفک دمی اون که در لحظه نمیدارد که خدا مقرر کرده است که این افساد صورت بگیرد که بگیم خود خب مقرر کرده و بعد این امر حکیمانه صورت بگیرد کی میگه مقرر شده شاید بعد اینکه این عزم کرد اوضاع به هم بخوره و امر صورت میگیره از کند بر یک زنا و ولی بعدا جور نشه که این گناهش را مرتکب شده از میکنه بر قتل و بعد صورت میگیره که این دیگه قاتله من باید عازم باشم بر اینکه جلوگیری کنم از این ها چون آنچه که در دست بنده هست این عزم هست و بر اینها محاکمه می شود و اما فعل که از آن خداوند است که انسان محاکمه بر اساس این سالها نمیشد مگر نمیبینیم که قاتل خطا قاتلی که قتل خطا دست چیز میشود قتل خطا خطای از سر میزند روز قیامت هیچ محاکمه ای ندارد فعل از آن خداوند است او بر عزم محاکم میشود که اینجا عزمی نداشته خب از جهت وقوع هر چه که رخ دهد حکمت ولی از جهت عزم بر آن من باید عازم باشم که جلوگیری کنم نه اینکه بگم خب هر چی که میداد حکمت است من دیگه کار ندارم نه من مکلفم که ندارم عزم بر منکرات بشه و همین عزم برای من کافیه دیگه بعد یا من میشه از اون عزم از اون عزمای بد جلوگیری میشه که خوب یا نمیشه که من وظیفه خود را انجام دادم اونم بعد از اقامه حجت افتاد کرده خب بزار معذب بشه از جهت وقوع چیزی غیر حکمت رخ نداده پس جای خوفی هم نیست میماند اینکه امر ابتلاعی مربوط به خود من باشه که اینجا ظاهرا جای حزن خوف هست گذشته خود را نگاه میکنم میبینم که معروف هایی را ترک کرده ام منکراتی را مرتکب شده و اثر اینها بر روی روانم هنوز باقی و به عنوان یک بنده مرتکب منکر یا مرتکب معروف معرفی ام در نزد خداوند خب این حزن آوره ولی یک راهی هست برای اینکه انسان از این حزن نجات پیدا کنه و آن یک توبه نصوح با یک توبه نصوح بر اساس وعد خداوند خطی میکشد در گذشته همطور که میفرماید در سوره احقاف که انسان وقتی که به بلوغ اشد برسد و به چهل سال برسد يعني یک شخصیت كامل شو بده بعد شهر سال شهر سال قمری رو بگذرانه بعد یک محاسبه عام انجام دهت نسبت به گذشتهش و توبه بکند که بر اثر آن آنچه از سیعات انجام داده خداوند ازش در میگذرد و حسناتش را میپذیرد و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها حتی اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال ربي فإن هم واجب أستر انسان که حتما سر الشهر سال باید این کار را انجام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون خطبتي كأن توبه نصوح ها؟ با يك جهش يك توبه نصوح خطي بر گذشتهش میکشد بر گذشته سيئاش و آثار هم مغفرت شاملشان می شود آثار اون الشريعة على المعروف فيها ترك منكر فدقت جاية حسني وأمان السبعة يعني جرائم احتمال ارتكاب منكر يا ترك معروفي هست ولی او ولی من الان عازم هستم بر این که نه معروفی را ترک کنم و نه منکری را مرتکب بشم و بعد چی میگوید که من یک لحظه دیگه زنده هستم من الان عازمم که در آینده نه منفعتی را از و نه متعرض ضرری شوم و بعد احتمال اینکه در همین لحظه زندگیم خاتمه پیدا کند و اگرم نمردم به من چه که چه روح روح میدهد من که عاقلم که رخ ندهد آنچه که نامطلوب است و رخ دهد آنچه که مطلوب است ولی بعد چه میشود این دیگه مربوط به ربوبیت از من شد پس کار من با عزم است و در قلب تحقق یافته و دیگه چه جای خوف و نگرانی برای آینده إن كان مؤمن ابن الوقت ما ابن الوقت معناه كي درميان جاهلية ودها متداولة ابن الوقت يعني قدشتاش گذشتهش را با توبه نسوح ازياد من برد آين دراهم با عزم با همون توبه نسوح اه، تزمين يكون بإذن الفضاء خدا نتيجة نه کاری به گذشته دارد و نه به و در این حال زندگی میکند متوجه این نیست که در گذشته چه شد و در آینده چه می شود متوجه این است که الان چه باید بکنند حتی نه اینکه الان چه می شود و چه نمی شود می و نمی شود و هست و نیست از ربوبیت است او باید از عبودیت صحبت کند که چه باید کرد و چه نباید کرد و در همین زمان کارش با این زمان حال است و چه باید کرد و چه باید نکرد و در این زمان حال هم در همون توبه نصوحش اقلاع از منکر کرده و فاعل مخلوف گشته پس لا خوف علیهم ولا هم يحزنون این از حیات طیبه این از همون بختیاری و سعادتی که همه در صدد یافتن آنند اما راه ها را نادرست انتخاب کردند راه ثروت راه مقام راه شهرت و آوازه راه چی و چی و چی که تنها یک راه دارد و آن هم ایمان و عمل صالح حیات طیبه در دنیا بدون خوف و حزن و حیات طیبه دیگری در برزخ و روز قیامت و جنت با رضوان خداوند و بر اساس من میگویم که هنگامی که توبه را انجام داد و اطمینان یافت که توبهش به صورت مطلوب انجام گرفته دیگه خود به خود گذشته از یادش میره خداوند آنچنان مشمول رحمتش قرار میداد که گذشتهش از یادش برد گاهی یک چیزی گذشته را به یادش میاندازد و همون موضع بیزاری برای لحظاتی درش پیدا می شود نسبت به اون ولی بعد زود این گذشته از یادش میره و دیگه جایی برای اظهار بیزاری هم نیست از یادش و اصلا اگر ابن الوقت باشد چگونه وقت پیدا می کند که به گذشته نظر کند خب در اون چند دقیقه که داری نسبت به گذشته نظر به گذشته میاندازی میتوانی کار دیگری انجام دهد مگر در یک صورت نظر به گذشته مطلوب باشد که جزء ادای تکلیف باشد و آن اینکه احوالی الان داره در تحلیل احوالش و در ریشه یابی احوالش مجبور است که به گذشته نظر بیندازد و در اینجا اشکال ندارد گذشته رد به حال دارد و دارد عبودیت انجام میدهد اما در غیر این صورت حزن و تحسر منافی با انجام وظیفه و انسانی که وقت وقتش پر است و فراغی ندارد دیگه چطور حسن و خوف قلبش را ومن موجبات التوبة الصحيحة ومن موجبات التوبة الصحيحة كثرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب لا تحصل بجوع ولا خود مجرد یکی از آن اموری که انسان را به توبه صحیح و درست و دارد یک شکستگی که در قلبش پیدا می شود بعد از اعتقاد زن که هیچ شکستگی دیگری همانند آن نیست غیر کسی که مرتکب زن شده آنچنان حالتی را ندارد احساس طرفتندگی، شرمندگی و خجالت در مقصر خداوند شکستگی که نه با گرسنگی نه با دوست داشتن مجرد خداوند نه به هیچ چیز دیگری درست نمی شود و انما هی امر وراء هذا كله تكسر القلب بین يدي ربه كسرة تام قلب کاملا شکسته میشه با قلبی شکسته نزد خداوندش حاضر میشه كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته أن يجعل إلى الصلاة وألقته بين يدي ربه صريحا ذليلا خاشعا افتاده و و خاشع در محضر خداوندش انداخت فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكثرة والخضوع والتذلل والإخبار والانتقاط بين يديه والاستسلام له في الشيء از این دوست داشتنی تر نیست نزد خداوند انسان این حالت را داشته باشد این شکستگی این خضوع و تذلل این خود را پایین گرفتن خود را ذلیل گرفتن این خود را در محضر خداوند انداختن و این استسلام